بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وعلى آله ومن والاه Nastavljamo govoriti o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. O njegovim moralnim karakternim osobinama i ponašanju. Allah dželle šanu kaže: "Innaka la ala khuluqin azim." Ti si uistinu lijepe ču, lijepe čudi, lijepog morala, lijepog ahlaka. to Allah Đelešanu osvjedoči za njega, što znači da je uistinu istinato. Vidjeli smo, govorili prošli put, kako je poslednik sallallahu alaihi ve sellem ponašao se u porodici i sa svojom porodicom. Sa suprugama, sa djecom, sa unučadima i tako. Kako se je ponašao prema ashabima? Znači, kako se je ponašao sa ljudima oko sebe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allah ga je opisao da je blag i samilostan prema vjernicima. Lekad ja'akum rasul min anfusikum azizun alejhi ma anittum harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim. Došao vam je poslanik jedan od vas kome je žao što ćete na muke udariti. Znači na muke na dunjalku, kaburski jazad, pa sudni dan, pa neizvjesnost, pa svirat čuprija, sve su to neke neugodnosti i muke kroz koje čovjek mora proći. A Harisu na liku. On nam želi svako dobro. Žao mu vas je. Želi da, da imate svako dobro. Bilo mu milinara u Frohim, a samo je prema vjernicima samilostan i blag. Znači, Allah Zlišanu ga je kao takvog opisao. U čemu se je ogledala poslanikova blagost prema vjernicima? Prvo, nije ih volio opterećivati više nego što je morao, odnosno onoliko koliko me Allah naredio da nas optereti. Rekao je, kako bilježe i Maju Buhari i Muslim, da neće biti teško u ovom umetu, ja bi im naredio da koriste misla pri svakom namestu. To u jednom rivajetu. U drugom rivajetu, kod, pri svakom namazu. Znači, šta ovde znači da neće biti teško u ovom umetu? znači iz blagosti prema njima i samilosti prema njima nije želio da ih otrećuje propisima ako baš ne mora, iako je volio da to rade, ali je izbjegao to. Je tako je Drugo, rekao je u drugom hadisu da je najveći zločinac prema muslimanima čovjek zbog čijeg pitanja bude, bude muslimanima propisana nova obaveza. To je bilo u njegovo vrijeme. I zato je zabranio ashabima da ga pitaju dok ne dođe objava. Znači ništa s vami pitan. Samo nešto lične prirode, ako imaju ne, ne, neke stvari, ali ostali ne. Čekali su zato kažu, prenosi se predaja na sahaba da su voljeli, bilo im je drago kad dođe neko sa strane pa da pita, a oni slušaju. Jer ovima sa strane poslanik je dozvoljavao da ga pita. Pa jednom prilikom dok je držao govor, pa je rekao, o ljudi, naređeno mi je hač, pa činite hač. A ustade čovjek i pita, je svake godine ovo? Čekaj, on šuti. Je svake godine ovo šuti? Kada treći kuda pita, on kaže, ne. A da sam vam rekao da bilo, bili se dužni svake godine, a ne biste to mogli. Znači, zaslužili biste Allahovu kaznu, ako koje ne ispoštujete. I onda rekao, ostavite me onako kako sam ja vas ostavio. Znači, što sam vam naredio, to je prihvatite. I zato, <clears throat> iz svega toga vidimo, da je poslanikova sallallahu alaihi sallam blagost ogledala se u tom nekom. U čemu se još ogledala poslanikova blagost? Ogledala se u tome što je vodio računa o slabim među muslimanima. Pa i tako rekao u poznatom hadisu Ad-Daifu Amiru Lako. Slabiji su vođe karavane. Šta to znači? Znači, karavana treba da se prilagodi slabijima. A ne da karavana juri koliko može oni slabiji da ostanu i da se zagube. Kažu učenjaci, to je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u vezi sa karavanom. Međutim, to je opće pravilo za muslimane u međuljivskim tim nekakvim vezama je to da vode računa o slabije. U ovom slučaju, recimo, mogli bismo to danas kada putujemo negdje, pa neko ima jači automobil, neko slabiji. Onaj ko može da ide 200, treba da se prilagodi onome koji ima maksimalno 100. Ako su zajedno krenuli na put. Pa da ne bi ovaj ostao, zagubio se i tako dalje, zato što ovaj ima. Što To je samo jedan banalan onako primjer. Dalje, primijetio je da neki ashabi govore o važnosti, vrijednosti onih koji se bore, onih koji zarađuju, koji rade i tako dalje, snažni, koji su moćni, odnosno imućni. A vidi su tu prisutni nekoliko slabih ljudi. Čak se čini mi se spominju neki uh, e, s dijelovima tijela, znači hromi i tako dalje. Pa je onda poslanik sam sallallahu da se nam rekao: "Znajte da vam obskrba i pomoć dolaze zbog ovih slabih." Znači, ne zadrbijate vi to svojom snagom, ne pobjeđujete bitke. Kad bi bilo po snazi, ne prijatelj puno brojniji. I puno opredneni. Nego vam Allah daje obskrbu. I daje vam i pobjedu. I pomoć zbog toga što ima slabih među vama. Smiluje se zbog njih, pa spusti pobjedu i obskrbu. Zato, <clears throat> ne treba nikada zanemarivati i ponižavati ne znam ja nekoga ko nema život ko znaš možda Allah žanu zbog toga upravo daje čovjeku obskrbu isto tako kad su u pitanju djeca otkud znaš da recimo ta djeca koja su nejačka koja su slaba koja ne mogu u sebi možda ti Allah baš zbog njih otvara neke mogućnosti da radiš otvara neke poslove dati da zaradiš na tim mjestima i ostalo, ne zbog tebe, nego baš isto tako ko ima stariji roditelj, stariji oca, stariju majku. I ako služi njih, ne treba smatrati da je na gubitku ako potroši na nju 100, 200, 300 maraka u tom samo, za lijekove recimo, za neke potrebe, za banje, za ovo, za ono, na kraju kriva što je tu, što se hrani njegovom hranu, ne treba misliti da je to gubitak, prije svega u ahiretskom smislu, tiče to dobitak, a i u ovom svjetskom smislu, možda ti Allah Đelešanu baš zbog toga daje i od tada kaže prilike da zaradiš i da dobiješ i sve što nešto. Nikad ne znaš. Dalje, u čemu se još ogledala samilost poslanika sa Allahom? Ogledala se u tome što je maksimalno izbjegavalo da primjeni, da se primjenjuju kazne šrijetske i da ne dolaze do njega, a kad dođu do njega, onda nije bilo izlaza, onda ih je primjenjivao i nije odstupao ni za milimetar. I govorio bi tada u tom slučaju da je moja čerka Fatima ukrala ja bi odsjeku ruku. Ali šta je radio, pa Izbjegavao i govorio je ashabima, Riješite to međusobno. Nemojte dolaziti meni da vam presud. Kad uđi presud, ako pa to ja moram presud, osjećate se onoga shava koji je došao nakon namaza i rekao malo poslaniče, izvrši nadavnom kaznu, on se okrivi od njega. Neće, neće, da, da, kao da ga nije čuo. Pa drugi put, pa treći put, pa tek četvrti put kad je došao. Nemaš kud, hoće čovjek. Onda vidite, prvo kažete, je lud. Nije lud pa ovo, pa ono, pa na kraju kad više nema da čovjek hoće, hoće onda. I opet poslali se nam, kad je vidio tog majza, da je počeo bježati, kad je počeo kameni na njega sipati kaže, volio bi da je uspio pobjeći. Na kraju kreva. Ne bi bio kažen ako se pokaje. A on je htio da se očisti, zato što je izvršena kazna na ovome svijetu iskup za grijeh kome bude izvršena kazna na ovom svijetu, neće biti odgovoran na ahiretu. A ako se pokaje, ostaje pod Allahovom voljom. Nikad ne znaje mu te ova primjena ili nije, ali generalno ako se pokaje od grijeha, nema grijeha. A on je želio tako. Ali se sve nam izbjegavamo to dokle, dokle god je mogu iz samilosti prema njima. Dalje, čak i kada izvršavao širijetske kazne, nad njima, on je bio, imao je vid to, te sanalosti, više je sa odgojene strane nego da se sveti. Ona treta što su izostala iz, iz bitke, pa, je, pa su dvojica ostala kod kuće nakon one izolacije, 50-dnevne izolacije koja je bila, dvojica su klanjala u kući, a u Bejidin Kab, on je bio najmlađi, on je klanjao u džanju. A niko s njim nije pričao. I kaže Ubej, vidio sam ovako krišom ispodo kad dok sam klanio, kad, dok ja klanjam, poslanik gleda u mene. Onako. I jel primijeti da ja gledam okrene glavu? Da ne primijeti da on njega gleda. Sam lako rekao Znači, radio je to u odgojnom smislu, a ne zato što ih je mrzio. Nego naprotiv. Tad je u čemu se još ogleda poslanikova svemilost prema Zahara vodio je računa o njihovom zdravlju i bolestu. Bolest. Generalno se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem obilazio sa, sve za koje je čuo da su bolesti. Bez obzira na vrstu bolesti. Ko bi bio bolestan, poslanik bi ga obišao. Sallallahu alaihi ve sellem. Vodio je računa što ih nema. Ako nisu tu. Znači, gledao je onako, vodio računa o njima i tako je jednom prilikom primijetio da nema jedne žene crnkinje koja je čistila džanju inače. I onda je pitao, gdje je taj ta? Kaže, umrla je Allahu poslaniče. Kaže, kada je umrla, što mi niste javili? Kaže, bilo je to kasno noću, a nismo željeli da te uzmiravamo, pa smo ukopali. Vjela, oni su smatrali da ona nije toliko važna da oni u ponoći bude poslanika za sve poslanik je odmah ustao, otišao kod njenog kabora i klanio je dženaz. Salavu Obična žena sluškinja, crkvinja, čistačica. Znači, vodio računa i o, kako mi rekli, najmanje važnom čovjeku u tom društvu. Dalje, u čemu se još ugledala poslanikova crkvica? Vodio je računa imaju li šta da jedu trebali im šta vodio je brigu o njihovim potrebama. Znači, ne samo svoje porodice, nego svih muslimana. I ako bi vidio nekog potrebnog, odmah bi prepoznao na njegovom licu šta mu je. Sjećate se onog poznata hadisa kad je Abu Hurere pitao za aje ispred džamije i pa tomu. Poslanik odmah čim ga je vidio prepoznao čem se. I kaže hadisa. Znači, vodio je brigu iz, o njihovim osjećajima, o njihovim potrebama i tako. To je vrlo rijetka osobina, vjerujte. Vrlo rijetka je osobina da, da neko vodi računa o osjećajima čovjeka, šta mu je, kako mu je, treba mu šta, da treba mu šta, to je teško. Pogotovo u takvom jednom objemu kao što je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam zbog svoje brige, a inače svi poslanici vodili su brigu o svojim sljedbenicima, posebno je vodio računa da pojasni azhabima sve što im treba u vezi sa dječkim pitanjima. Dalje, o smutnjama. Govorio im je sve detaljno o smutnjama. Tako da se obilježi u muslimu da jednom, jednom prilikom nakon sada ustao i na mimberu posle sabah namaza pričao o tome šta je bilo od stvaranja svijeta. Zatim je nastupilo vrijeme podneva, proučio se Ezan, klanjalo se podne i onda je popeo se na Mimber ponovo, ponovo govorio o dojki lije, o tome šta, šta, je, šta je bilo, šta će biti. Pa je nastupila i Kindija koja je našeg Kindiju, pa je ponovo govorio o tim smutima sve dakše. Pa su kojeg ne jakše pa između Akšama i Jerci i ponovo govorio što. I kaže Ashab koji je to prenosio Huzife, zapamtio je od toga koje je zapamtio, a zaboravio je koje je zaboravio. Znači, su ovi hadisi o smutama koji se prenose ovako, ovako odvojeno, u principu su dio jedne cijeline poslanikovog govora tog dana kada je govorio o svemu tome. Jer on sam govorio o nedacama i smutama ili općenito o svemu što je bilo od početka globalno o svemu, ali posebno sa posebnim težištima na smutnje i na to što će Znači, govorio je o svemu tome. Zašto? Zato što je imao želju da umetu svojim sredinicima uradi dobro. Zatim, na primjeru Dejala, to se najbolje vidi. Ostali sa sredinom kaže, svi poslanici su svom, svojim narodima govorili o Dejala. Zašto? zato što su iz brige prema njima, prema svojim sredbenicima govorili su čak i nuhali se. Iako su znali da neće biti. A poslednji sredbenic kaže, ja ću vam o njivo nešto reći što niko nije nikad rekao prije. Pa ga je opisao tako, tako, tako. Pa do zadnjeg, kako kosu ima, kako lijevo oko ima, kako desno oko ima, kako ga izgleda. Šta će raditi, šta će reći, dok će doći, mata ne imaš, sve nikupan. Nikad nije što znači, taj dan, između ostalo. Znači da su svi taj dan, ali i odeđalu su spomenuti taj dan. Ima nisa odeđalu drugom nekom prilikom, mislim. Ali je i odeđalu govore govoreno taj dan. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam i svoje brige i samilosti prema vjernicima opisuje mi sve te smutne, sve šta će biti i kako da se ponaše. Sle, dalje, samilost poslanikova ugleda svijetu prema sahabima, što im je ponudio sve moguće olakšenje a nekada je koristio olakšicu zbog njih, ne zbog sebe. Osme hiđarske godine, kada su os os osvajali Meku, a bio je Ramazan, dugi vruć dan, putovalo se. Poslanik sam Allah, Marija Selem, primijetio je, a on je postio, inače. A imao je olakšicu koju je htio da, da ne posti. Međutim, vidio je da zbog njega dosta ljudi posti, ne koristi olakšicu. Pa se u Buhari stoji, Buhari stoji kaže se da je ostalo do, do iftara još malo sat možda iz nekim biskupima. Pa je poslanik sa svema pred svima uzao čašu i popio čašu. Da bi i ovi drugi kojima teško pada zbog njega poste, što on posti, preknuli post, da bi mogli. Znači koristio je nekada te olakšite ne zbog sebe, nego da bi olakšao drugim. Vodio je računa o ashabima i onda kad oni nisu najbolje znali šta je za njih najbolje. Pa recimo jednom prilikom, kako bilježi imam muslim, ashab se razbolio mislio je da će umrijeti u toj bolesti. I kaže Allahov poslaniče, ja bi imam puno imetka, samo me jedna čina hleđi, pa bi dao pola. Pa je govorio više, pa pola, pa ovo. I poslanik je pristao na trećinu, nije htio da prihvati više od trećine. Rekao je da i to mnogo. I rekao mu je da je bolje da taj svoj imetak ostavi nasljednicima, da oni budu imućni i neonisni ljudi, od ljudi, nego da to podijeli onako sa nekom. Znači nije modio, pazite, to, ta staka, to, to bi praktično bilo ko kad bi sad, recimo u islamskoj zajednici neko ostavio svoju momenu, svoju laku. Znači, iz toga mi razumijemo da poslanik sa srednjem nije htio, što bi rekao, guliti ljude, da oni svoje dobra daju njemu, da on to troši, da... Pa čak ne za vjeru, nego gledao da njihovi metak ostane njima. To je ošte pravo, Pa, vidiš iz toga Risa da nije htio, neće metak i jedva prihvatio trećinu. Ne za sebe, nego za potrebe. Samo neko kaže, ostavi naskadnicima svoj. Bolje da ih ostaviš imućne, nego da troš, potrošiš to. U sada znači i veća nagrada za to. Nagrada će biti u skladu s nijetom, ali nije htio. Zbog toga naši učenjaci kažu, kada neko u smrtnoj bolesti oporučuje, ne može oporučiti više trećine. To je neki maksimum. Znači, vodio je računa o tome. Također, Omer, kad je došao i kaže, ima nekog imetka na Hajberu, pa mu je rekao isto tako zadrži osnovicu, dijeli plodove i tako da. Pa došlo mu isto tako drugi jasav, kaže, ti bi da dam palinjak jedan kao ovakav Allah i poslaniku. Kaže, to, to je dobro, to ti podijeli među svojom rodbinom. Znači, da se ne parče taj metak neki, možda oko njega ima osnovice, miješaju drugi ljudi, podijeli među rodbinom. Amidžićima, Amidžama. Znači, vodio je računa i o tome o tim nekim njihovim potrebama i kad oni u, svoj, u svojoj želji za dobro i ne vidi baš da je najbolje to tako da obradi ali on je vodio računa vodio računa o tome sallallahu alaihi tako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponašao se prema ashabima vodio je računa generalno vodio je računa o njihovoj dobrobiti i interesu ahiretskom i dunjavučkom nekad više nego oni sami o sebi ima kakvih pitanja, komentara, nešto. Ako ne ima, onda ćemo stati, su vam pomoć. Molim vam, Anđela Šanov, da nas pomogne da budemo do njih koji slušaju ono što je najljepše, a ono što je najbolje. Koliko vam je što se hvala,